8226-fatvo. Ro'zada teriga plaster yopishtirish hukmi. Savol: Men kashandaman va juda ko'p chekaman. Kuniga taxminan 20 ta tamaki. Chekishni butunlay tashlamoqchiman. Ba'zilar menga nikotin plasterlaridan foydalanishni maslahat berishdi, chunki plasterlar bu borada juda foydali ekan. Mening savolim shuki, Ramazon oyida ro'zadorlik paytida nikotin plasterlaridan foydalansam bo'ladimi? Chunki nikotin plastirlari teriga yopishtiriladi va nikotin teri teshikchalar orqali tanaga so'riladi. Bitta plastir 24 soatga yetadi va faqat 7 ta plastir ishlatish kerak bo'ladi. Ishontirib aytamanki, roza tutganimda chekishga ehtiyoj sezmayman. Ammo rozamni ochishim oq qo'lim beixtiyor ravishda sigaretaga cho'zlayotganini his qilaman. Iltimos, menga maslahat bering. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. teri orqali tanaga suriladigan moddalar, masalan, yog'lar, malhamlar va dorivor yoki kimyoviy moddalar bilan to'ldirilgan teriga yopishtiriladigan davolovchi plastirlar, jumladan tamaki qaramligini davolashda qo'llaniladigan nikotin yamoqlari, ya'ni plastirlari ro'zani buzmaydi. Tanangiz xususida Allohdan qo'rqing va shar'an harom bo'lgan chekish bilan tanangizga zarar yetkazmang. Dar haqiqat, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va innal jasadika alayka haqqo. Albatta jasadingning senda haqqi bor deganlar. Sahih Buxoriy 5199-hadis. Allohdan sizni bu mash'um xastalikdan xalos etishda madadgor bo'lishini, bizni ham, sizni ham har qanday yomonliklardan asrashni so'raymiz. Va sallallohu alayhi va sallam, vallohu a'lam.